están hablando. Deja que hable bien o mal, pero que hable Que mientras más lo hacen, me vuelvo más Y si todos hablan de mí, es porque no tienen. Ando bendecido, con el gallo bien prendido. Pienso en lo mal que lo hubiera pasado el hip hop si no hubiera nacido. Nativo de Nesa que andamos activos, meten en archivo secreto todo lo que escribo. Si activo la mente, levitan objetos alrededor mío. Yo soy el goat como lío. Un mito dijo que hicío. Tú estás borracho, eres Gio. No, no te metas en líos. En esta empresa soy CEO. Fumando mota al vacío, haciendo gritar al gentío. Fuego en las manos, soy Kio. Y si todos hablan de mí eso es lo que quiero, ya sea malo o positivo, porque todo es relativo y mientras más digas mi nombre me vuelvo más conocido y mi legado sigue vivo. Saca la verde, que andamos prendidos y recuerden que no perdono ni olvido. My weather, si estoy aburrido me pongo a contar efectivo. I'm better, porque nunca he corrido de mis enemigos. Y si todos hablan de mí, es porque no tienen de mí determinación. me siento perdido, Mis hablan de mí, es porque no tienen de mi determinación. Ya no me siento perdido, sé pena que he venido caminando bendecido porque mi yo con mi carne moviendo la mar los ojos abiertos la fusca en la mar y aprieta los dientes y préndelo. Eso quedó atrás fui primero del rally. En un Nissan Z en el freeway de Cali. Quieren rifar pues nos damos un cali. Aquí cazador para medirse los tenis, pero nada más no me ensucia los balis. Cada día más fino, cada día más fino. Hasta donde llegamos, de dónde salimos. Cada día más fino, cada día más fino. Hasta donde llegamos, desde donde salimos. Camino bendecido, nada me ha detenido. escucho comentarios de falso y resentido. Me usan de ejemplo porque lo hago como es debido. Cada paso cuido, cumplo, así todavía no ha nacido. Ese se lo el partido. Dos tumbados y no son corridos. niños en la calle prendidos. Disparo en el coral lo cupido. Y si todos hablan de hablan de mí es porque no tienen de mi determinación. Ya no me siento perdido, sé bien a que he venido caminando deseo